Uh... السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shirinmu na fatoyar hama inda ni shehu bala kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da shehu malamin mu a dr sheikh muhammad sani umar rijiyar lemo babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin islama da ke jami'ar bayar a nan kano a yau muna lahadi 26 ga watan safar shekara ta 1435 bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo daidai da 29 ga watan 12 shekara ta 2013 kada a manta za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambobin waya wato 0700 uku shida sifili hudu ɗaya hudu biyar biyar sifili bakwai sifili uku shida sifili hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma sifili bakwai sifili ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sifili bakwai sifili ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku a alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil musallin nabiyina muhammadin wa ala wa sahabatihi ajma'in amma ba'd in uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci gaba da bayanin da muke yi game da hadisin jurayji ar-rahib wato jurayji mai ibada wanda ya kasance yana ibada a cikin banu isra'il kuma a yadda tarihi ya nuna cewa jurai ɗin nan daɗan kasuwa ne yana kasuwanci yana saye da sayarwa yau ya saya ya ci riba gobe ya saya ya faɗi ya yi asara to sai ke ganin cewa wannan kasuwanci da yake yi da yake tafiyar hawainiya haka yau a yi gaba gobe a yi baya gare ya wani kasuwanci ya bar shi ya wani kasuwanci da babu asara a cikinsa shine ya kadaita da bautar Allah shi kadai ba tare da ya shagalta da sha'anin duniya ba don haka ya gina wa kansa wani daki akan wani tudu ya fita ya bar jama'a ya koma can ya kebance yana bautar Allah ya zamana labarinsa ya bazu a cikin gari ana tattaunawa dangane da ibadarsa mahaifiyarsa ta zo ziyararsa ta kirawo shi shi kuma yana sallah ya ce ya rabbi ummi wa salati ko dai sallata ko mahaifiyata ya gade kawai ya ci gaba da sallarsa ya ci gaba da sallarsa ita kuma ta tafi ta sake dawowa kashi gari ta ce ya juraic da ya ji ta ya ce ya rabbi ummi wa salati ya zaɓi ya ci gaba da sallasa ya ci gaba da sallasa ta kuma tafiya karo na uku ta dawo ta ce ya juraic shi kuma ya sake cewa ya rabbi ummi wa salati ƙarshe ya zaɓe ya ci gaba da sallasa ya ci gaba da sallasa ita kuma a lokacin ranta ya baci ta yi mata mummunar addu'a ta ke cewa Allahumma la tumitu hatta turiyahu halmomi sat ya Allah kada karburansa har sai ka nuna masa fuskokin karuwai wannan lokaci wata daga cikin banu wata karuwa mai kyau cikin banu Isra'il ta ke cewa in kuna so ta ke cewa banu Isra'il in kuna so zan fitinan muku shi saboda ka suka ce je ta je ta nemi ta nemi jurayj bai ba ta haɗin kai ba bai saurare ta ba zai ta ba da haɗin ta ainihin ba da kanta ga wani mai kiwo wanda yake sauka kusa da bukkar jurayj har ta samu ciki ta zo ta haihu ta ɗauko ɗa ta zo ta kawo wani isra'ila ce ga ɗan jurayj su daga nan su kuma ransu ya ɓaci suka je suka gaya wa suka gaya wa sarki sarki ya ce aje a taho da shi suka zo suka shiga hayaniya suka fito da shi dan a lokacin ba suka ce ko ya sauko ko su kona su kona burka yana ciki yace su bari ya sauko ya sa igiya ya sauko suka rushe masa wannan bukka tashi suka kama shi yace to ku bar ni in yi sallah raka'a biyu suka bar shi ya sallah raka'a biyu yace ina yaron ka nuna masa yaron ya tsikar yaron yace man aboka waye babanka yace abi arra'i wato fulan arra'i wane mai makiyayin nan shine babana daga nan mutane da suka ji wani abun mamaki wanda ba su taba jin irinsa ba ba su taba ganin irinsa ba to shine suka durfafi shi shi jurai suna ta shafa jikinsa suka ce ma za su gina mata bukkarsa da suka rushe masa da zinari ya ce a kuma yadda ita da yadda da take wato ku gina mana ita da tabo kamar yadda take a da suka mayar masa da ita ah, ta tabo mun wannan kisa ta kunshi abubuwa wanda a wancan karan muka fara ambatar su daga cikin abin da ta kunsa wato yadda mahaifiyarsa ta zo ziyararsa har ainihin ta same shi cikin yanayin sallah ya fara tunanin cewa ya ci gaba da sallarsa ko ya ansa wa mahaifiyarsa ya fita ya bar sallar to karshe da ya zaɓi cewa ya ci gaba da sallarsa wanda yake nuna maka cewa sallah ga waɗanda suke yin ta da khushu'i da halartowar zuciya tana da wani daɗi tana da wani wato zaki da gardi wanda babu wanda yake jinta sai irin waɗanda suke yin sallah da irin wannan zuciya zuciya da take cike da khushu'i shi yasa Allah ta'ala yake cewa sa'inu bis sabri was salah kanat la kabiratan illa al khashi to ku nemi taimakon Allah ta hanyar hakuri da kuma ta hanyar sallah kuma lalle sallah babban abu ne amma banda a gurin masu khushu'i ba sa jin girman ko nauyin ita sallah baka sallah tana da daɗi kuma ba waɗanda suke jin daɗinta da garɗinta sai irin su Quraysh din sai ya samu aiki sallallahu sallama wasallam idza hazabahu al-amru faja'a ila sallah idan wani abu ya tsama annabi sallallahu alaihi wasallam sai gaggawa zuwa ga sallah wato idan ya shiga sallah sai ya samu hutu sai ya samu nutsuwa ya samu kwanciyar hankali abin da yake damun shi sai ya tafi shi yasa wani lokaci yakan ce a rihna bis salati ya bilal bilal a hutar da mu wato a samo mana hutu amma ta hanyar sallah saboda ka sai kira sallah da lokacin sallah ne a shiga sallah daga nan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ya samu raha saboda ka masu tsoron Allah in suka shiga sallah to a lokacin suke samun wani hutu na musamman da wani dadi na rayuwa na musamman sabanin waɗanda suke ba su kai hakan ba su kai ga wannan matsayi ba su suna ganin idan suka gama sallar ne ma suka samu hutu sai ce bani dai na yi sallah na huta wato shi yanzu ya samu hutu da baya tare baya sallar ya gama sallar amma su waɗancan su suna sallar ne suke samun hutu din suke jin kan cikin a cikin muta to saboda haka jurai yana jin wannan dadin yanayin sallah din shi yasa har ma yake tunani yanzu ya fasa sallan nan ya an samu kiranta ko kuma a'a ya ci gaba da sallah ya kyale ta sai ya gama sallah wannan kuma ya nuna cewa tunani a cikin sallah in bai tafiyar da ainihin khushu'in ka ba gaba daya baya da baya da illa baya tasiri shi a nan kaga tunani yayi sai da yayi tunani a cikin zuciyarsa idan mun fassara magana tashi a matsayin tunani wanda kuma zai yiwu ba ma a zuciya ya faɗa abin ba zai yiwu da lafazi ya faɗa ce ummi wa salati ya rabbi ummi wa salati kun san ko a farkon musulunci ba a hana magana a cikin sallah ba sai daga baya ne da can mutum ya zo sallah ya samu ana karanta wasu ayoyi a cikin sallah ya shiga sahu zai zunguri na gusa da shi ya ce da wannan ayoyin yaushe suka sauka a wace sura suke ana sallah zai iya ɗan uwansa magana sai daga baya Allah ta'ala ya fi saukar da fadar Allah qumu lillahi qanitin ku tsaya ga Allah kuna masu nutsuwa cikakkiyar nutsuwa daga nan sai aka hana ainihin musulmi yin magana a cikin sallah magana da bata shafi aikin sallah ba haka kaga ashe zai yiwu kafin wannan lokaci a zai yiwu a wannan lokaci su banu isra'ila sukan yi magana ko da kuwa suna cikin sallarsu don haka wannan maganar da ya faɗa ya rabbi ummi wa salati ya zama buhadarta yayi eh, ba wai kawai tunanin ta yi ba sannan za mu ga mahaifiyarsa ta yi fushi ta yi fushi saboda ganin yadda ta yi ta kai kawo wajen eh, abin nan wajen ta ta zauna da shi ta yi magana da shi amma bai ba ta haɗin kai ba ya shagala da harkar ibadarsa lokacin ta yi fushi ta yi masa addu'a addu'ar kuma da ta kama shi ce ya ubangiji kada karbarsa sai ka nuna masa wata matar banza shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake gaya mana cewa addu'ar iyaye addu'a mai kyau ko mara kyau idan suka yi wa ƴaƴansu ana ta saboda haka idan le iyaye su kula za su yi wa ƴaƴansu addu'a tabbata addu'ar alkhairi suka yi musu ba addu'a ce wacce za ta cutar da su ba annabi sallallahu alaihi wa sallama abin da zuciyar sunan dawud annabi yana cewa salatu awatin mustajabat la shakka fihinna yace da'watul walidi wa da'watul musafir wa da'watul mazlum addu'a guda uku babu ko shakka ana ansarsu addu'ar iyaye addu'ar uwa ko uba sana addu'ar matafi da addu'ar wanda aka zalunta don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gargadi mutane da da iyaye kan cewa kada su yi wa mummunar addu'a annabi sallallahu alaihi wa ce la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala auladikum wala tad'u ala amwalikum la tuwafiqu min Allah sa'atan yus'alu fiha aba'un fayastajibu lakum wannan hadisi ne sahihi yana cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku yi wa kanku mummunan addu'a kada ku yi wa ƴaƴanku mummunar addu'a kada ku yi wa dukiyarku mummunar addu'a ku yi dace da lokacin da ake ansar addu'a kuma ansa addu'arku a sannan wani hadisi har ila yau hadisin jurayj yana nuna mana cewa tausayin da Allah ta'ala ya sanya a cikin zukatan iyaye uwa ko uba za a iya samun abin da zai kawar da shi shi ya sa har ita wannan uwa yadda ta cike da shauƙin daga ɗanta ta zo sau ɗaya ta zo sau har ta zo sau uku ba ta samu ganinsa ba wannan shafaka da tausayi da yake cikin zuciyarta sai ya tafi har ta yi wa ɗanta mummunar addu'a cewa Allah ta'ala kada ya karɓi ransa har sai ya nuna masa sai ya haɗa shi da mata masu zaman banza Sau da aka kaga ashe iyaye duk yadda suke son 'ya'yansu to akwai yiwuwar wani abu ya zo ya gitta da wannan son zai iya tafiya sannan a wani hadisi ya nuna ta mana juraic mutum ne da aka sanshi aka san shi da kame kai baya baya baya wato neman mata baya fasikanci baya fajirci duk da cewa a wannan lokaci a wannan lokaci abu ne da ya fantsama a cikin banu isra'il yana daga cikin abin da aka fitino banu isra'il da shi a wannan lokaci fasikanci na neman mata to wannan hadisi ya nuna mana cewa jurej baya daga cikin wannan shi ya sa mahaifiyarsa ta zaba addu'ar da za ta yi masa shi ne wannan dan da a ce ya sifantu da irin wannan sifa to zai zama ba wani amfani yi masa addu'ar abin da daman shi yana cikin sa ya nuna cewa mutum ne mai kati mai kai mai katange kai sannan kuma hadisin yana na mana ya kamata mutum ya daidaita ya saisaita lokutansa kada ya zama da lokutansa gaba ɗaya ya ba da su ga wani abu guda ɗaya ba tare da ya sai sai lokuta sa ba akwai lokacin da zai ware dan ibada akwai lokacin da zai ware dan iyayensa akwai lokacin da zai ware wa matarsa da ƴaƴansa akwai lokacin da zai ware wa ilimin sa zaka kai ya zama da lokacin sa gaba ɗaya tattare shi ya tile shi akan abu guda ka ba daidai bane mutum gaba ɗaya tattare lokacin sa duka ya ainihin ba da shi ga harkar neman duniya harkar kuɗi harkar kasuwanci ba shi da lokacin ibada ba shi da lokacin neman ilimi ba shi da lokacin kula da iyalansa da 'ya'yansa wannan ba karamin kuskure ba ne dole kuma ya zama bai tattala lokacinsa gaba daya na tila shi harkar ibada ba kullum cikin kiyamun da kullum cikin azumi ba ruwan shi da iyalansa ba ruwan shi da mutane ba ruwan shi da wannan shi ma kuskure ne ko tattara ilimin lokacinsa gaba daya kawai shi kullum cikin harkar ilimi yake baya zama da iyalansa baya hira da su baya fita je nemo abinda zai ci ya kai ya ba iyalansa kawai shi dai kullum harkar karatu karatu karatu shi wannan kuskure ne dole ne mutum ya zama sa'atan fasaha da kakkasa lokacin sai sai sai tashi kowane abu ka bashi haƙƙin sa inna li ka al inna li rabbika alayka haqqan wa li nafsika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan nauce wa li zawrika alayka haqqan ubangijinka yana da haƙƙi akan ka kare kai karan kanka akwai haƙƙin kanka akan ka na ka huta ka zaɓi lokacin da ya kamata ka huta sannan kuma iyalanka suna da haƙƙi a kanka na bai ce hatta masu zuwa ziyara ka suna da haƙƙi a kanka fa'afi kulla zai haƙƙin ho za ka gaba wa kowa haƙƙinsa haka cikin kursuran da aka samu shi yi ci gaba ɗaya lokacinsa ya ɗauka ya ya ba wa ya bai da su ga ibada kawai har ta kai ma uwarsa ta rasa samun lokacin da za ta zauna da shi tattauna da shi ta ji maganarsa ta ji daɗin zancensa wanda har ta kai da bata samu wannan ba ta yi fushi ta yi addu'a mummuna a kansa insha Allahu karo na gaba za mu ci gaba da tattaunawa game da wannan kessa ta Juraij Arra'i da kuma abubuwan da ta kunsa na fa'idoji waɗanda za su amfani mu a rayuwarmu ta duniya da kuma rayuwarmu ta lahira Allah samu Amin. a tambayar farko malam tana cewa menene hukuncin sakin macen da ke da ciki daman abinda ake bukata a yi saki a yi saki a saki mace ta san iddata ce ya yi wanda biyu idan tsallaktumin nisa a fatsalli ko hunna da hinna kakka saki mace yadda za ta zo ta zama sa gane da wanda lissafi za ta yi ka sake ta cikin jini kaga tashi za ta lissafa da wannan ko ba za ta lissafa da wannan ba kaga baka sake ta liiddatiha ba ko ka sake ta bayan ka ka kusance ta wanda ba za ta sani ba tana da ciki ko ba ta da ciki za ka za ka ba abin nan amma in ka sake ta bayan ta yi tsarki ba kuma kusance ta a wannan tsarkin ba ka sake ta to ta cewa abin da yake kanta shine ta ta yi jini uku ko ta yi tsarki uku ko kuma mutum ya sake ta tana da ciki ta san cewa iddata shine idan ta haihu wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna mata masu ciki idda su shine su haifa abin da yake cikin su saboda haka mace da take da ciki ta san iddarta ta haka saki ana da ciki ba baya da wani illa saki ne na sunna sai tambayar da take cewa malam ne ya kamata a hada a sahun sallah yan yatsu ko kafadu ko digadilai abinda yazo a cikin hadisin anas da cikin hadisin nu'man ibn bashir shafara aitu ahadana yulziqu ka'bahu bi ka'bi akhihi wa كبه bi كب akhi هو قدمه bi qadami akhi naga ɗayan mu yana hada yana saisaita kafadarsa da kafadar dan uwansa da diddigansa da diddigan dan uwansa ko idan sawunsa da idan sawun dan uwansa saboda ka abinda ake so a hada abinda ake nufi da hadawa ba wai su lika gogar juna ba yanzu kamar ka ba lalle ne su gogi ka in zaka hada sahu kafadar ka sai ta gogo ka kafadar wanda yake kusa da kai ta yi zama kai dogo ne shi gajere ko shi gajere kai dogo kaga ba da za ka fadun ku su haɗu sai ta gogi ɗaya amma a akalla su zama sun yi saiti da juna ba kai ciki yayi waje ba ko kai waje yayi ciki wannan a sabanin tsaye da saho ne sannan daga digai su ma zama suna saiti da juna ba kawai ya zama na kai ka ja gefe shi ya ja gefe ba ko ya zamana ka babban kare kafafuwa ka shi ma babban kare kafafuwarsa a zamana kun yi yadda inda za a kama digan wannan a kama digan wannan to za a iya haɗe su wannan shi abin ne abin da ake nufi wannan kuma shi ne ake nufi da haɗa sahu sau aka ku yi tsayi wadda za a samu tazara tsakaninku ko za a samu wata kafa a tsakaninku ba wani ma zai iya sa hannunsa ko zai sa kafarsa a wurin da zamana an haɗa digadigai an haɗa kafafuwa an haɗa kafaɗu wannan tambayar kuma ta ce malam shin ya halatta idan mutum yana sallah idan ya ji rihi ya matse shi abinda ba a so shine mutum ya ji a wato bayan gida ko kuma bawali ta yadda zai hana shi nutsuwa a cikin sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam ka yi a cikin hadisin bukhari da muslim a cewa babu sallah la salata li hadratit ta'ami wala wala lillazi yadfa'uhu yadfa'uhu al-akhbasan babu sallah ga wanda aka kawo abinci yana jin yunwa ga nan abinci kuma a gabansa ce zai yi sallah za ka yi rasa nutsuwa kwata-kwata hankalinsa gaba ɗaya yana kan abincin da yake gani hakanan wanda ba haya ko bawali ya matse shi zai hana shi nutsuwa shi ma ba sallah irin wannan yanayi saboda haka in har zai matsari shi saboda bayan gida da yake ji ya matse shi ya kasa samun nutsuwa to wannan ba daidai bane ya sallah a gurin wasu malamai da ce la salata sun ce ma in yayi sallah a lokacin bata yi ba wasu ko ce a lokacin ta samu tangarda ruhi ne a cikin wannan matsayi saboda haka abin da dai ya dace lokacin da mutum ya je yana jin ba haya ta matse shi to in sallah yake ya katse ya je haya alwala ya zo saki sallah idan kuma ba matsashi yayi ba ji ya yi kamar zai zo ya rike ba tare da wannan ya yi tasiri wajen da tsohon sallarsa ba wannan babu komai sai tambayar nura salisu ya ce malam ina yin kasaru sai mazauna gida suka bi ni ni kuma sai na cika sallah yaya matsayin sallata sallaka ta yi don kana kasaru ka cika sallaka ta yi duk da abin da ya kamata shi ne abin da ya fi dacewa a sunance shi ne kai kasaru su su cika kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi lokacin da ya je makka a lokacin fatahu makka ya kasance yana sallar kasaru a matsayin shi na liman su kuma suna bin sa a matsayin su na mazauna makka in ya gama ya ce a cikin salatukum fa inna kawo sufa shi kashe sallolin ku mutane ne matafiya ko haka abin da ya kamata kai a lokacin a sunnance ne kai sallar ka kasaru su su cika amma in har ka cika su ma sun yi ta sallah a wannan yanayi to sallar ku ta yi babu kuma wani abu na ramuwa ko kuma na gyaran sallah a ciki tambayar aliyu musa ya ce shin ya halatta a sanya kiran sallah ko karatun ƙur'ani a matsayin ringiton na waya eh, mun sha faɗa cewa karatun ƙur'ani da dukkan wani abin da ake kiran allah a cikinsa wani abu ne mai daraja mai kima da ya kamata musulmi ya darasi shi ya kimanta shi ya ba shi matsayi da alfarma da kwalala da allah ta'ala ya ba shi kada ya ɗauke shi a wani matsayi wanda bai dace ba A ringtone wani abu ne wanda ake sawa a waya don kawai ya faɗakar da kai cewa wani yana kiranka ba shi ne makasudi ba ba sautin ne makasudi ba makasudi a gurinka shi ne sanin cewa wane yana kirana wane shi ne makasudi da haka alkur'ani kuma ba don wannan aka saukar da shi ba ba daidai ba ne ka sa alkur'ani a cikin wayar ka don kawai ta rika gaya maka cewa wani abokin harkar ka yana kiranka ta yadda da zarar ka je ka daga wayannan kokarin ka shine ka datse wannan rinto din ka saurari abokin abokin nan naka da yake kiran ka ko mai bukatar jin maganar ka ku yi magana yake kiran ka kaga anan baka darasa alqur'ani ba baka kimanta alqur'ani baka bashi darajar da Allah ta'ala ya bashi ba ubangiji ta'ala kuma ya kirawo mu'minai cewa su girmama abinda Allah ta'ala ya sanya shi abu ne na bautar Allah a gurin su ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه yake girma sha'airullah bauta na Allah fa to wannan yana daga cikin abin da yake tsoron Allah na zukata wasu tsoron Allah da zukata za su za su kunsa to girma abubuwan bautar Allah yana daga ciki haka nan yace wa man yu'azzim hurumatil lahi fa huwa duk wasu abubuwa masu daraja a gurin Allah duk wanda ya girmama shi to shi ne alkhairi mafi alkhairi gare shi a wajen ubangijinsa saka baya daga cikin ta'zimu hurumatillah ko ta'zimu sha'airillah girmama abubuwa da suke da daraja a gurin Allah sanya alkur'ani ya zama rington irin abin da ma yake faruwa na ainihin mafasit na barna a cikin wannan yayin da za ka sa aya alkur'ani an ɗauko karatun ayar ƙur'ani watakila an ɗauko mubtada ba a ambaci khabar ba an ɗauko magana ba a kai ta ƙarshe ba kai kuma ka datsi saboda ƙoƙarin ka ka ɗaga wayan nan kada ta tsinke haka anan ka tsinke maganar Allah don kai kada magana da za ka yi da wani ta tsinke hakanan bai dace ba a ɗauko magana an ɗauko sharaɗi ba a ambaci jawabu sharɗi ba ka tsinke wanda wannan duk kaga bai dace a cikin abin nan a cikin bai dace musulmi ya yi shi game da alkur'ani ba haka nan kiran sallah kalmomi ne na girmama Allah kalmomi ne na musulunci kalmomi ne na ibada bai kamata su kasance in ka sa sallama wannan babu mai daban wanda yake son ya saurare shi ka waiwayo sallama yake maka ce assalamu alaikum assalamu alaikum kuma jumla ce ba mai tsoba ma sai ce an datse ta kafin cika sauraka wannan babu komai ko ka saka wani abu sauraka wanda zai sa wanda zai sa dan kwairo ko dan anaci ya fi sauki akan wanda zai sa ayoyin qur'ani a cikin wani samu tsayin to dan ala akalla wancan wasu waƙoƙi ya sa wanda dan ba wasu matsayi ne domin tattaba gare su illa iyaka dai a ce sa su zai iya haifar da wani lokaci mutum yana cikin masallaci a kirawo shi ka ji dan kwairo ko dan anaci ko alhaji mamman shata yana tashi a cikin masallaci wanda kuma abu ne da bai dace ba ji ganga ana karata cikin masallaci wannan yana faruwa da yawa wani yana cikin masallacin ka'aba ko yana cikin rauda ta annabi sallallahu alaihi wasallam ga shiga mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya sanya dan alaci ko ya sanya wani waki a cikin din dinsa kawai yana zaune sai ka ji ainihin ganga tana tashi a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama cikin masallaci ne alfarma duk da cewa dai yanzu sun yi yadda idan ka shiga cikin farfajiyar to dukkan ku za su tsaya ba sai aiki ba amma da kafin a samu wannan technology din an yi ta fama da wannan musulmi suna cikin ibada sun nutse cikin bautar Allah da khushu'i sai kawai su ji ganga tana tashi kada kada na tashi iri iri kaga wannan shine mahazurin da yake faruwa yayin da aka sa to amma duk da haka gara wanda zai sa wannan akan wanda zai zo ya saka karatun alkur'ani dan ya zama kawai wani abu na tunatar da shi cewa ana kiransa sau da ya kamata musulmi su sani cewa shi addini wani abu ne wanda yana da tsari kuma yana da manufa ba kawai ake yin abu da kai ka dauka kai wannan shine tsoron Allah ko shine alamar kana son addini ba ka bara ka sanya wani abu wanda yake na alkur'ani ne a yayin da ake kiranka ya zama shine abinda zai rika sanar da kai ana kiranka ni na san mutum inda za a ce za a tambaye shi cewa shin kana ga za ka iya ɗaukan sautin mahaifiyarka ko babanka a matsayin rington ka sa babanka yana magana ko dai yana maka magana ko yana wa mutanen gida magana ko yana magana haka kawai ka ɗauka a matsayin shi ne rington in an kira ka kawai sautin babanka za a yi kaga ba a kai wannan ba za ka ga cewa anan nan ba ka girman babanka ba to kaga allahu aula wa ajal alkur'ani shi ya fi girma ya fi cancanta a bashi wannan matsayi a bashi wannan girma sai tambayar alkasim abubakar ya ce malam ne ake nufi da hilakun zikir da ta zo a cikin hadisai hilakun zikir ba hilaku ba hadisan da suka zo da hilakun zikir kama hadisan anas galibin hadisai ne da suna da magana akan suna da rauni cewa wasu sun hassana su da shawahid wato kamar a ce an sun zo ta hanyoyi daban-daban za su zama hadisi ne hasan bai gairihi abinda ake nufi da hilakun zikir shi ne guraren da ake haduwa a da'ira a karanta alkur'ani ko a karanta ilimi wannan abin abinda aka sani a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam ko wannan shine abinda ibn abdul bar rahimahullah a cikin littafin sa da bayan ilmi ya nuna haka abinda ake nufi da hilakun zikir halka ta, ta, ta zikiri shine ne gurin da ake karatun alkur'ani ana karantar da alkur'ani za a yi da'ira wanda ya karanta a gyara masa wanda malami zai yi almajiransa da'ira ko ana ilimi ana ba da ilimi za a yi da'ira malami yana zaune ana ana sa ko yana sauraron masu karanta masa abin da yake na ilimi yana musu bayani wannan shi ne abin da malamai suka fara ake nufi da hilakin zikir. da mace idan an kun zo inda ake zikir, hilakin zakir idza marattum bi riyadil jannati farta'u in kun zo dausayin aljanna ku tsaya ku kiwo. sabai suka ce ma riyadul janna me riyadul janna shine ce hilakun zikiri nasa zikir ana nufin ilimi ba wai ana nufin a yi da'ira a yi wani abu da zikiri ba saboda zikir Allah ta'ala ne ce fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun kaga fas'alu ahla zikri ana nufin masu ilimi ku tambaye masu ilimi kaga alqur'ani shi kansa ana kiransa az-zikr alqur'ani az wa innahu la zikrun laka wa li qaumika inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun shi kansa alqur'ani ana kiransa azzikir haka aka zauna ana karanta shi ko ana fassararsa to inda aka zauna ana yin wannan hilaquz zikir ne shine kuma abinda aka sani a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ana zama a yi a zauna karanta qur'ani ko a zauna karanta ilimi na hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan abu ne wanda sananne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam Jabir ibn Abdullah yana da halka ta karantarwa a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira yana da halka ta karantarwa a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yawa daga cikin sahabbai suna da hilak na karantarwa tabi'ai da malamai da suka zo baya to wannan goyen su ake kira da hilakul zikr akwai ruwaya da ta zo wacce bata inganta ba wacce ta fassara arrat din wato kiwo da cewa za ku kiwo ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wannan ruwayar ruwaya ce shazza kuma har ila wanda ya roto ta ba ba ba ba karɓaɓɓe ba ne a wurin malamai haka wannan shi ne abin ake nufi da da filakun zikir na'am sai tambayar mansur sa'id gyaɗi-gyaɗi ya ce malam zuwa wani tsawon taƙi ne ba za a tsallaka sallar mai sallah ba daga inda yake tsaye zuwa tsawon zara'i uku to zara'i ko tsuntun yana kasancewa yana sanya tsakanin ya zama tsakanin tsakanin inda yake tsaye da inda suturarsa take zara'i uku to ɗani uku da zama na tsakanin inda yake sujada da inda zai sa suturarsa mamar rushat inda akuya za ta iya bi ta wuce kamar akwai tazara tsakanin inda yake tsaye da inda mutum zai wuce wannan babu komai amma in ya zo ya zai wuce masa ta gabansa kusa da inda yake sujada ne aka ce ture shi amma ka ga misali mutum yana tsaye a karshen masallaci kai kuma kana farkon masallaci abinan yana a can baya karshen masallaci kai kuma kana gaba gaban masallaci yana can yana sallarsa kai kuma za ka wuce ka gaba a cewa anan ai za ka wuce ta gabansa saboda in ka ce aka ake nufi to an ce idan aka zo in mutum ya zo zai wuce ta gaban ka ka ture shi shi ya za a iya ture ka irin wannan yanayi kaga ashe ba irin wannan wucewar ake nufi ba wucewar da idan ya sa hannu haka zai iya ture ka amma wucewar da idan kayi nisa shi kansa in ce zai tura sai da ruguwa zai kai ko ruguwa zai a guje za ka wuce ba tare da ya so inda kake ba saboda tazarar da ke tsakanin yana can farkon masallaci karshen masallaci kana farkon gaban masallaci saboda haka ba wannan ake nishi ba ana nufin ya kasance inda a inda zai sa stressa da inda za ka wuce eh, tsakaninsa da stressa da inda zai sa stressa nan gurin ake nufi tsakaninsa da stressa kuma zira'i uku ne wato kamun uku ne na hannu wanda ah, tsakaninsa kuma da inda zai sujada da inda stress take guri ne da akuya ko yaro haka zai iya wucewa na'am sai tambayar aqibu shehu faƙi ya ce menene gaskiyar cewa wai ba a son zurfafawa a ilimin tauhidi wani ba magana ci ta malamai ba a shi tauhidi abinda ake nufi da tauhidi shine sanin Allah ɗaya ne sanin Allah ɗaya ne ba shi da abokin tarayya a cikin bautarsa ba shi da abokin tarayya a cikin sifofinsa da sunayensa ba shi da abokin tarayya a cikin aikinsa wannan shine ake cewa tauhidi ka ta Allah wajen bauta kakka bauta kowa sai Allah shi kaɗai kaɗai ta Allah a cikin ayyukansa ba za ka ɗauki aikin da Allah ne kaɗai ta da yinsa ka jingina ma wani ka ce shi ma yana irin wannan aikin ba sana sifofinsa da sunayensa ka fahimce su ka shan su ka sifanta shi da abin da sifanta kansa da shi ko annabi sallallahu alaihi sifanta shi da shi wannan shi ake nufi na tauhidi to ya taya za a mutum ya bace kuma ya san wannan wannan shine ma shi ya shirya shine yafi kowa ma shirya wanda yafi kowa sanin kadaita Allah ashe yafi kowa samun shirya da ba abinda zai kutar da mutum ranar gobe kiyama sai tauhidi to za a ci wanda ya san tauhidi kuma wanda ya zurfafa a ilimin tauhidi bai abinda akwai abinda da can malamai suke kira ilmul kalam wanda shine wasu suka zata shine ilmul tauhid ilmul kalam shine ilimi ne na jayayya na falsafa ilimi ne na kawai amfani da tsabar tunani wanda ba nassi ne na alkur'ani ba ba nassi ne na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba maganganu ne na sahabbai da tabi'ai ba maganganu ne kawai na malaman falsafa a ce in ba kaza ba to kaza in ba kaza ba to kaza to a irin wannan wasu sai suka tawa da shine tauhidi akwai bambanci tsakanin ilmul kalam da ilmul tauhid ilmul kalam ilimi ne na ce ce ku ce da zance da surutai to in wannan ake nufi to daman wannan malamai ma sun sun ainihin tsawatar da ma tsayawa ana karanta wannan shi yasa al-Imam eh, ghazali har yayin littafin sa Iljamul Awam al-Ilm al-Kalam to jahilai ya kamata a sa musu a sa musu abin nan linzami a sa musu abin nan eh, kunkumi a hana su kutsawa da surutu game da ilmin kalam wannan ilmul kalam sunan shi shine tauhidi wa tauhidi shine ka san abin da Allah ta'ala ya saukar a cikin littafin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar a cikin hadisan sa waɗanda suke nuna girman Allah da matsayin sa to za a ce wanda ya san wannan kuma ya ya bace wanda ya san wannan shi ya zai fi kowa zaman lafiya shi zai fi kowa samun nutsuwa a rayuwarsa fa ayyul fariqayn ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun allati allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun Allah ya ce fa'ayyul da cikin bangarorin biyu wane ne yafi cancanta ya samu kwanciyar hankali da nutsuwa in har kun sani Allah ya bada ansa ya ce allazina amanu wanda suka yi imani ba su gauraya imaninsu da zalunci ba zalunci ana ana nufin shirka hada Allah da wani ba su gauraya imaninsu da shirka ba mana suka yi imani suka yi tauhidi ana ce su suka fi kowa su kowa samun nutsuwa allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulm lahumul amnu waɗanda za kowa samun amnu shi ne kwanciyar hankali da nutsuwa wahun na kuma su ne shiryayyu saboda haka babu yadda za a yi sanin ilimin tauhidi ya sa ka bacci amma ilimin kalam wani damar hanya ce ta ka sake hanyar Allah ma ka shiga cikin wasu wasu maganganu da za su kala ruda ka kawai ba wanda za su ba ka sanin Allah da manzanninsa ba sai tambayar da take cewa shin malam menene gaskiyar cewa wai ba a son zurfa na ji hadisin da ya nuna falalar wanda ya zauna a inda ya sallar asuba har rana ta keto to idan alwalar mutum ta warware shi ma zai samu wannan falala? dama ana son in ya zauna in ya zauna rana ta ɗago ta yi haske ya tashi raka biyu haka shi ne zai samu wannan ladar umara ɗin to saboda kan alwalarsa ta kari ya tashi ya je jaddada alwalarsa ya dawo gurinsa wannan babu komai yana nan cikin wannan fadadar saboda nan tashi ya yi don ya jaddada alwalarsa saboda ba zai nafilar ba ba zai sallar ba cikin alhalin alwalarsa ta kari dole ne zai tashi ya jaddada alwalarsa haka babu matsala don ya tashi ya je ya jaddada alwalarsa ya zo ya ci gaba da zamansa ko ya yi sallarsa tambayar nura salisu take cewa ya halatta abu wanda bai balaga sallah ba eh ba komai matukar da ya san wato nan matukar da yana da tamyizi wato ba ba yaro ne kankani ba wanda zai zo yana sallah ko ya dariya ko ya ta wasanni ko ya ga yara ma ya bi su a guje wannan wannan kaga ya da wayan da za a bi shi amma yana da wayo ya san sallah yake yi saura ta zai nutsu ba zai rika wasanni ba sannan kuma ya san karatun da zai karanta mutane a sallah wanda za a bi shi sallah an zo umar ibn salima da yaro ne kankani bai shekara shida ba kamar da zo a cikin hadisi sahihi na manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutanansa suka zo ga musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku je wanda yafi karatun qur'ani ya yi muku limanci suka zo aka jaraba ba wanda ya kai shi wannan yaron yaro ne karami amma ya fi su qur'ani saboda ya kasance yakan fito ya tsaya a bakin hanya idan fataki ayarin fatake zai wuce to kan fito daga kauyen su sai tsaya bakin hanya idan ayarin fataki zuwa sai rika tambaye su mai aka sauka na alkur'ani yana karami aka gaya masa sai haddace to lokacin da mutanen su suka zo gura annabi sallallahu alaihi wasallam suka musulunta sai kasance shi tuntuni dama da haddace da yawa daga alkur'ani su kuma lokacin ma suka san musulunci to da aka je za a za a liman sai a gaba wanda ya kamata ya zama liman sai wannan yaron Umar shi ne ya ci gaba da yi musulmanci sa shida har ma ya kasance idan yana limanci ya yi ruku'u ko ya sujada sai zama duwawansa ya fito saboda kayan jikinsa sun yayyage saboda talaucin iyayensa har wata mata dai suke cewa su mazajen da suke zuwa sallah take cewa eh, usturo lana istisahi imamikum ku sitirce mana duwawan limamin nan naku sai aka saya masa kaya sababbi ce a lokacin yayi farin ciki matuka da sababbin kaya da aka saya masa kamar yadda kasan da yaro da aka masa sabon kaya yadda yake murna ce ya murna sosai sama da kowane lokaci da wannan sababbin kaya da aka saya masa so babu wani abin da zai hana cewa yaro idan ya nutsuwa ba wanda zai gudu ko ya wasa a cikin sallah ba kuma ya kasance babu wani babba da ya kai shi da ya cancanta ya limancin ya zama na shi ne limami babu wani abu akwai babban babu komai sai babban ya rike ko da shi yaron ya fi shahada eh, don dai a samu kowa da kowa ya zuwa amma da yaron zai yi to babu komai sai tambayar ibrahim adam ya ce malam menene ya fi inganci akan bayyana karatun sallar mace a mace tana sallah ne kamar yadda namiji yake sallah ita ma ta shiga karkashin fadar annabi sallallahu alaihi wasallam da sallu kamar ra'aytumuni usalli ba wai yana ba wai magana da maza ne kawai banda mata ba ki koyi sallah kamar yadda ko ga ina sallah har har mata su ma sun shiga karkashin wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga abinda nassi yazo ya bambance tsakanin mace da namiji wanda nassi yazo ya bambance ga yadda mace take ga yadda namiji kamar kamar abin da ya shafi sutura misali sanar da namiji zai sa a sallah ba ita ce mace za ta sa a sallah ta ana bukatar ta rufe kafafuwanta ta rufe kanta ta rufe kafafuwan ta rufe kirjinta da sauransu shi namiji abinda ake nufi dai ya sa sutura da za ta rufe masa kakwadinsa can kuma ta rufe masa gwiwowinsa wani shi abinda ake bukata ga namiji inda zai sallah korinsa a waje babu wani abu kansa a buɗe kwaɗan kwaye ba ba ba hula a kansa sallarsa ta yi mace kwanci salla kanta a ɗaya sallarsa da ba ta yi ba kaga anan nasi ya bambanta amma abinda nasi bai kawo bambanci ba to duk wani bambanci da wani zai kawo to sai zai kawo ra'ayi amma ba zai kama karbabbe ba ba haka yadda namiji zai karatu kuma zai ta yi karatu la iyaka in tana gurin da maza suke ne saboda kasancewar sautin ta zai iya zama fitina ga wasu to sai ta yi da za ta ciyar da kanta amma in a gidanta take kaga babu mutum wani fitina saboda haka za ta daga murya ta yi karatu yadda namiji yake karatu wannan shine ba ba gaskiya bane kamar da wasu ke cewa sautin mace al'aura ne sautin mace ba al'aura bane abinda aka hana mace shine ta makala murya ta rika kurkusa cikin da take magana la yaqsana bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا inda Allah ta'ala ya hana shi ne mace ta takura muryarta ta makalkala muryarta yadda za ta za ta sa wani wanda yake da cutar sha'awa a zuciyarsa har ya yi tunanin cewa ko zai samu wani abu tattare da ita amma da ƙarshe sai Allah ce wa kulna qaulan ma'rufa ku faɗi magana da shari'a ta yadda a faɗa daga babu kalman babu babu qaulan ma'ruf babu alqaulul ma'ruf din da yake karatun alqur'ani saboda haka za ta iya karanta alkur'ani kuma a yan yadda mace za ta iya magana da wanda ba ba mijinta ba ba muharraminta ba ba an haramta mata magana bane kwata-kwata sai da maharaminta. ko mijinta Allah ta'ala da yake wasu za su aluhunna mata an alohun aluhunna min hijab idan za ku tambaye su wani abu to za ku tambaye matan da ba matan ku ba ba ba wani abun amfani ku tambaye su ta bayan hijabi ta bayan shamaki kaga an kace ayi tambaya dole akwai ansa ba zai yi wa a ce kai tambaya ba amma kada a baka ansa na zama wasa dole an baka damar kai tambaya to an yadda an samu kenan shi kaga za su tambaye su za su iya cewa akwai abinda ake tambaya din nan ko babu wanda ake tambaya din nan yana nan ko baya nan an yadda da su yi wannan haka mace ba wai gaba ɗaya sautin ta al'aura bane sautin ta ba al'aura bane al-khudu'u bil qawli shine al-qur'ani shine Allah ta'ala ya hana haka za ta iya karatu kuma za ta bayyana karatu kuma da a ce za ta yi sallar ba ta bayyana karatu ba to sallar ta yi ko ba ta yi ba sallar ta yi za ta yi wata sujjada ne ta kabuli ko ba a di a'a ba mu sujjada kabuli ba mu sujjada ba a di da za ta yi sallar a haka sallar ta ta yi kuma sujjada ta abin nan babu bukatar ta yi sujjada ba a di ko sujjada kabuli amma kuma ta rage wani abu na sunna daga cikin sunnonin sallah ne bayyana karatun da ake bayyana da boyewa inda ake boyewa sai tambayar da take cewa malam me ake nufi da siyamud dahari dan naji an ce na Aisha tana yin sa siyamud dahari shine mutum ya rika azumi ba kautawa baya sha wani shekara ya zama kullun azumi yake kullun azumi yake koda ko zai tsallake ranar sallah misali ranar da aka haramta azumi a ciki a ce zai tsallake su amma kuma sauran Allah ya kuto wannan siyamud dahari da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da zuwa cikin hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As hadisin yana sahihai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi yace kada ya siya mudar la sama man sama dar man sama la sama wala afṭara wanda yayi azumin shekara cur ba kakkautawa to wannan shi bai yi azumi bai samu ladan azumi ba kuma bai sha bai aji azumi ba wato kamar a ce ya yi aikin da ba shi da wani amfani haka hadisun abokata da al'ansari shi ma ya nuna da tsarar salama ya ce kada mutum ya yi a siyamun dahar ya tabbata cewa na na aisha an ce ta kanata sumun mutahar fi safari wa fil ana azumi ba kakkautawa halin tafiya da halin zaman gida ya tabbata wasu daga cikin sahabbai kamar abu musa la'ashari da abdullahi dan umar da wasu daga cikin sahabbai an rawaito cewa su ma su ma suna yin irin wannan amma abinda yake sunna abinda sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam shine hani malamai suna cewa ta yi su hanin bai je gare su ba ba su samu wannan hadisai ba hadisan ba su su tarwato shi ba daya hadisin abdullahi da amur bin al wanda ya kasance yana irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi yace yayi azumin kwana uku a kowane wata Ya ce in yi azumin kwana uku salata ta ayyan fi kulle shahar, sau sawmud dahr in yi azumin kwana uku a kowane wata kamar ka yi azumin abin nan ne saboda alhasanatu bi ashrati amsalha in wata kai kai azumin kwana uku kamar kai na kwana 30 tunda kowace kowace hasana ana linka maka ita gida goma ne kaga kai azumi daya kana lada kana da kamar wanda ya ladan ladan wanda ya azumi goma in kai azumi biyu kana da ladan wanda ya azumi 20 in kai azumi uku kana da ladan wanda ya azumi 30 kaga a kowane wata kana da ladan wanda ya azumi 30 in kai azumi uku kaga kenan in shekara kamar kayi azumin shekara ne ya ce shi zai iya sama da haka annabi ce to yayi siyamu dawud an yusuma yawman wa yufṭiru yawman yayi azumi yau gobe ya sha yayi azumi yau gobe ya sha wannan shine da dawud don haka wannan shine abin da ya tabbata na daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka sabban da aka rawaito cewa ko suna yi ko suna cewa ana iya yi abinda malamai suke cewa hannun su bai je gare su ba masu san cewa annabi sallallahu ya hana ba dan haka suna yi bisa istihadi. kuma Walƙairu khairu kulluhu fi ittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam da aka samu wani aiki ko wata magana da ta ci karo da ta annabi sallallahu alaihi to alkhairin yana cikin biyayya ga annabi sallallahu alaihi da saba ma abin da yake ya saba nashi ko daga yake Allah ta'ala ya gafarta mana amin sai tambayar da take cewa da wadda ta fito daga abdulkarim muhammad ya ce shi malam safa za ta iya daukar hukuncin huci wajen shafa? ai ba ma hukunci ba akwai hadisi hadisi uku da suka zo akan shafar shafa akan safa akwai hadisin sauban maula rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin abu musa al-ashari akwai hadisin al da ibn shu'ba sannan kuma an samu daga cikin ayyukan sahabbai da wasu daga cikin tabi'ai cewa ana shafa akan khuffi a akan safa mai sallallahu yayi alwala fa masaha ala al-jawrabayn wan na'layn ko kuma yayi umarni da cewa mutane su yi safa akan alatta tasakhin wal asa'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya iska mai zuwa cikin hadisin sauban annabi sallallahu alaihi wasallam arsala sariya fa amarahunna an yamsahna fa amarahunna an yamsahu ala al-afa'ib wat-tasaqin at-tasaqin shine duk abin da zaka sa ya dima makafarka kana jin sanyi ka sanya abun ka rufe kafarka dan ka mu safa tana cikin tasaqin haka kofi ya shiga safa ta shiga haka mutumin da ya sanya safa ta rufe masa gabar da ake wankewa alwala wata ta rufe kafarsa har idan sawu safar ta rufe kafa har idan in ya tashi zai iya shafa a kanta sawa'un safan nan za ta iya zama kamar kofi ana tafiya a kanta ko za ta zama kamar kofi ba wasu suna cewa ana san ana ana shafa a kanta in tana da kauri kamar kofi za ka iya tafiya a kanta kamar takalmi amma wannan sharaɗin ba abu abin da yake tabbatar da shi don haka sawa'un za ka iya tafiya a kanta ko za ka iya tafiya a kanta ba ya halatta kai shafa a kanta kuma wannan shine sauki shi ya dace da ɗabi'a ta sauƙaƙawa ga musulmi da musulunci yake da shi ta sauƙaƙawa cikin ibada ga musulmi da musulunci yake da ita da musulunci yana da irin wani ɗabi'a saboda ka a ce misali ƙasashen da suke da sanyi sosai sanda suke rayuwa cikin sanyi ko cikin dusar irin dusan ƙaƙara ɗin nan ko da yaushe to a ce duk sanda mutum zai yi alwala sai ya cire tsafarsa sannan ya mayar duk sanda zai alwala sai sun samu akwai kuntatawa a ciki saboda haka in ya sa su cikin tsarki wato ya yi tsarki ya yi alwala ya wanke shi sannan ya sa safa to yana da dama in mazaunin gida ne ya yi awa 24 yana shafa a kai bayan awa 24 kuma in ya zo sake alwala ya cire su ya wanke kuma yana da wata awa 24 din gaba in kuma ba mazaunin gida bane yana da wato awa awa 24 sau sau uku zai bada nawa kenan ana da yana da kwana uku da yini uku yana dama yayi yayi ta shafa akan kwana kwana uku da yini uku a bayan haka kuma sai sai ya cire ya alwala ya saka ya saki saka ya sawa shafa ana shafa akan ta ya tambayar Abdulkadir Sani Tamburawa ya ce malam ina son bayani akan hakikalin kafarar rantsuwa kafarar rantsuwa Allah ta'ala ya faɗe ta alkur'ani ya ce fa kafaratu ya ta'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw tusutu aw tahriru raqaba faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam zalika kafaratu kafaratu aymanikum idha halaftum Allah ta'ala yake cewa kafarar wanda ya rantsuwa kuma ya karya rantsuwarsa kafa kafaratu it'amu asharati masakin to ciyar da miskinai goma min awsati ma tusaymuna ahlikum daga tsaka tsakin abincin da kuke ciyar da iyalanku wato ba mai tsada can ba ba kuma wanda yake jigari jigari ba tsaka tsaki mafi yawan abin da aka fi amfani da shi shi zaka ce zawa ka inda kake ake rayuwa mafi yawan abincin mutane ne masara to kenan ko da tuwon masara aka ba su yayi in kuma inda ake rayuwa mafi yawan mutane suna cin shinkafa ne sai a bada abinda aka yi da shinkafa shine ausa tomato taimuna ahlikum au kiswatuhum ko ka ko ka tufatar da su ta kowa ka tufatar da shi abinda zai iya sallah da shi to sutura da za ta yi sallah kaga mace za ta mata ba ta tufar da za ta yi tsayawa ta yi sutura sai sallah da ita ko namiji ka ba shi sutura da in yasa zai iya sallah da ita auki auta au raka ba ko mutum ya yanta baiwa ko bawa wannan shine mataki na farko ka ciyar mutum goma ko ka tufatar da mutum goma ko ka yanta bawa ko baiwa wannan mataki na farko kamar lam ji wanda ya zamba zai iya ɗaya daga cikin abubuwan nan uku ba fasiya mu ta da ayyam to sai azumin wata kwana uku Allah ce to wannan ita ce kafarar rantsuwar ku idan kun rantse saurakan rantsuwa idan mutum ya yi ta matakin farko su ne abubuwa guda uku sai idan ba zai iya ko ɗaya daga ciki ba sana sai gangaro mataki na gaba mataki na biyu shi ne azumin kwana uku galibi mutane sukan yi kuskure a nan idan wani rantsuwa sai a ce za ka yi azumin kwana uku azumin kwana uku sai idan matakin farko wanda yake kunshe da abubuwa uku ya gagara ba zai yiwu ba sannan ake gangarowa azumi ba karan farko da azumi ake fara ba sauraka ka zama hali wanda Allah ta'ala ya bashi hali zai iya ciyarwa zai iya tufatarwa wataƙila ma zai iya nemo baiwar yanta ko bawon yanta to kaga in zai iya wannan bai halatta ce azumi zai na kwana uku ba dan Allah ya fa mallam ya yajid wanda bai samu ba ma'ana bai samu ikon yin ɗaya daga cikin abubuwan nan uku ba shi ne aka ce fasiya mu talastariya za ka an tambaye ni ko an tambaye ka menene abin da yake kan wanda ya yi rantsuwa kuma ya kai rantsuwarsa ya ce ba zan yi ba kuma ya yi ko ya ce zan yi kuma ya ƙi to sai ka ce da shi mataki na farko kamar yadda Allah ya ce ciyar da miskinai goma ko tufatar da su ko kuma yanta yanta baiwa waɗannan abubuwa uku akwai zaɓi so duk wanda kai cikin ukun nan kana iya ciyarwa ko kuma a'a kana iya ciyarwa amma ka tufatar duk za ka iya amma in ba za ka iya waɗannan ba ne, to ne suka zo kan mataki na biyu shi ne fasiya musallat ta ayyam wannan ita ce kafarar rantsuwa shine Allah ce zalika kafaratu aymanikum idza halaftum alhamdulillah ma sauraro anan muka kawo karshen wannan shiri namu na fatoyi rahama a yau haka za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi kamar yadda aka saba wato ta lambobin waya kamar haka sifili bakwai sifili uku shida sifili hudu daya hudu biyar biyar ko kuma sifili bakwai sifili daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma sufuli takwas sufuli biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku sufuli takwas sufuli biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku da haka madadin shehun malamin mu abdoktor shek muhammad sani umar rijiyar lemo babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin islama da ke jami'ar bayar a nan kano da kuma bashir idris ungogon da ya sa damu da ku ni shehu bala kabara nake cewa mu haɗa wani shirin da yardar Allah walawanna katabna alaihim an qutulu anfusakum aw khruju min diyarikum قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما